kako si ti o Hanzale pa je rekao nafeka Hanzaletu kaže postao sam munafik o Ebu Bekre pa mu je rekao subhanallah šta govoriš šta pričaš kaže Hanzale Kada odemo kod poslanika sallallahu alaihi wasallame, govori nam o džennetu i o džehennemu i osjećamo se kao da ih vidimo. Naš iman se povećava. A kada se vratimo kućama žene, djeca, naši imeci, nas ponovo vrate na ono na čemu smo bili. Pa kaže Ebu Bekr, tako mi Allaha, ja osjećam isto, isto što ti osjećaš. Pa su se zajednički uputili ka poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. sallam. Kada su došli, upitao je Rasulullah s.a.v. Hanzalu kako je, pa je rekao munafički o Allahu poslaniče. Pa kaže, zbog čega o Hanzaletu? Kaže, Allahu poslaniče, kada smo kod tebe, podsjetiš nas na džennet i džahennem, ke enneha kao da je ispred naših očiju kenneha ra'yul ayn kao da vidimo to svojim očima a kada odemo našim kućama žene i djeca nas ponovo vraćaju pa kaže rasulullah sallallahu alejhi ve selleme tako mi Allaha tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša da bivate kod svojih kuća onakvi kakvi ste kada ste kod mene i u zikru kaže sa vama bi se rukovali meleki po putevima i u vašim posteljama. Kada god dođeš u postelju spavaš, melek ti pruži ruku i selam ti nazove. Kada ustaješ, melek te čeka pored kreveta i selam ti nazove. Iziđeš napolje na put, selam te nasred puta, nasred puta te melek čeka, naziva ti selam. Pa kaže, Walakin ja hanzale, sa'atun wa sa'a, sa'atun wa sa'atun wa No međutim, kaže, sahat ovako, sahat ovako sahat ovako, sahat ovako, sahat ovako, sahat ovako. Značenje riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme na kraju ovoga hadisa sahat vremena ovako a sahat ovako i to je ponovio tri puta znači sahat vremena misli se kada se kaže sahat u arapskom sa misli se u jeli, terminološkom smislu na jedan vremenski period sahat vremena da obaviš svoje dužnosti prema stvoritelju te Tebara Kevoteala, a sahat vremena da daš svojoj duši ovo svjetskog oduška. Iako je svakako u ibadetu i u pokornosti Allahu je zadovoljstvo vjedniku, no međutim, ovo svjetsko zadovoljavanje nije vezano direktno za vjeru kao što je vezano kao što je vezan kao što se ga izba Pa je ovdje Rasulullah s.a.v. ukazao na prirodu čovjeka. Da ne može čovjek stalno biti, znači, u tom ibadetu i u toj, a, znači, pukoj pokornosti, nego ponekad, znači, da sebi oduška, pa naslađuje se ovo dunjalučkim, znači, ljepotama a, koje je uzvišen Allah te barek dao ljudima. Ako je ovo stvar a, koja se tiče odrasli, kakva je onda stvar kada su u pitanju djeca? Znači, ako odrastao čovjek treba vremena da se malo odmori, da se malo relaksira i tako dalje, onda je sigurno dijete preče tome znači odboru i treće je dijete znači da se tom odmoru i preče je da se dijete ovaj igra i da jeli, da se zadovoljava. <clears throat> Jedno od osnovnih prava djeteta u islamu jeste igra. Jeste da se igra. I na to je ukazao poslanik sallallahu alejhi ve selleme svojom riječju i svojim djelom. Ukazao je znači na ovu činjenicu. Pa danas sve što potvrđuje savremena pedagogija kako je za dijete korisno se igra i tako dalje, To je sve Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je potvrdio prije 14 stoljeća. Ima Muslim je zabilježio u svome sahihu predaju od Enesa ibn Malika kaže došao je Džibril dok se poslanik sallallahu alejhi ve selleme igrao sa djecom pa ga je oborio na zemlju i rasporio njegova prsa izvadio njegovo srce rasporio ga i izvadio iz srca jedan ugrušak kaže ovo je šeitanski udio pri tebi. Pa je zatim isprao srce sa vodom zemzem u jednoj zlatnoj posudi. Potom je ponovo to srce vratio poslaniku sallallahu sallam u njegove grudi. Pa su sva djeca potrčala majici poslanika sallallahu alaihi sallame, majici po mlijeku, i kažu kutile Muhammed, ubiše Muhammeda, jer ubijen je Muhammed, pa je prišao nakon toga Resulullah sallallahu alaihi wasallame sam poblijedio. Znači, boja njegovog lica se u potpunosti promijenila. Kaže Enes ibn Malik, i nakon toga sam gledao tragove ili ožilja koji je ostao kada se desio desilo je li ispiranje srca poslanika sallallahu alejhi ve alihi wasallam pa vidimo da i transplantacija srca i raznorazni hiruški zahvati kada je u pitanju srce, isto tako nije nepoznanca islamu i to je islam poznavao prije svega ovoga što danas ljudi, što danas ljudi imaju, a ne mogu učiniti ovo što je Džibril uradio. Niko ti ne može srce izvaditi pa ga isprati i odvojiti šejtanski udio iz svoga srca. To je nemoguće. To samo može čovjek ovaj svojom pokornošću stvoritelju te barake o teala. Pa ovdje vidimo da se je poslanik sallallahu alejhi sallam igrao sa djecom. Igrao se znači sa djecom. I mi ćemo, inša Allah, u našem današnjem druženju, a ovo je deseto predavanje po redu, kada je u pitanju odgoj djece, govoriti o pravu djeteta kada je u pitanju igranje. Buhari je muslim, Buhari je muslim bilježe u svojim hadijskim zbirkama, a verzija koju ću citirati je verzija od imama Nesai u njegovom sunenu, i kaže Ibnu Hadžar u dijelu Fethul Bari da je vjerodostojna, isto tako kaže i imam Eh, Bedruddin al-Aini u svome dijelu Umdetul Kari. U ovoj predaji stoji od radi Allahu ta'ala anha kaže ušla je skupina Habešija u džamiju pa su se igrali u džamiji pa je kazao Resulullah sallallahu alaihi wa sallame ja humera etuhibbine en tanzuri ilaihim kaže Aisha se obraća kaže želiš li da pa je zove Humeira, želiš li, kaže, da gledaš uh, ove ljude kako se igraju, pa je kazala, želim Allahu poslaniče, pa je stao pored vrata, a ja sam, kaže, stala iza njega, pa sam svoju bradu stavila na njegovo rame, a svoj obraz naslonila na njegov obraz. I posmatram kako se, kako se igraju. A toga su dana govorili Ebul Qasimi Tayyiba od jeli, onoga od stihova koje ispjevavali, bilo je dobri Ebul Kasim. Pa je rekao Rasulullah sallallahu alaihi sallame, hasbuki, jel ti dovoljno? Kaže, la tađa li ja Rasulullah, kaže, nemoj žuriti, ko žuriš Allah opasneće, sad čekaj. Kaže, pa sam i dalje gledala. Pa je opet rekao, hasbuki, jel ti dovoljno? Kaže, nemoj žuriti Allah opasneće, sad čekaj. Pa kaže, nemam ja nikakve potrebe da gledam u njih, nego sam htjela da vide žene i da čuju žene nakon mene, misli na žene ili umeta, kakvo sam ja mjesto imala kod poslanika sa Losaneme i kako on mjesto imao kod mene, odnosno kako smo se nas dvoje lijepo, kako smo se nas dvoje lijepo slagali. A u predaji kod Buharije i muslima kaže se da su se Habeše igrale u džami pa je kaže Fesetereni pa je napravio između mene, mene i njih jedan hijab. Pa sam gledala kako se igraju i kaže ne bi otišao dok ja ne bi kazala da mi je dovoljno. Kada kažem dovoljno Allahov poslanice, onda bi on onda bi on okrenuo se. Kaže pa razmislite kakvo mjesto ima, pretpostavite samo kakvu, kaže Deređu ima jedna mala djevojčica kod poslanika sallallahu alejhi ve alihi wa sallame koja voli da gleda one koji se igraju. I poznata je priča kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme izišao na put sa Ajšom radijallahu ta'ala anha pa je rekao ljudima tekademu idite kaže idite vi pa je ostao sa Ajšom radijallahu ta'ala anha i utrkivao se pa ga je pobjedila pa je nakon vremena izišao ponovo na put pa je istu stvar učinio kaže idite pa je ostao sa njom pa su se utrkivali pa je pobjedio poslanik sallallahu alejhi ve selleme zato što je Ajša tada već bila ovaj a, a, jeli, njena telesna masa se povećala pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme ovo ti je za ono što si me pobjedila. Ali je rekao ljudima, idite. Pa je u ome slučaju poslanik sallallahu alaihi wasallame vodio računa o pravilima igre. Ha. O pravilima i principima igre. Idite, jer nije dozvoljeno jel, čovjeku da se utrki vasa sa svojom suprugom jeli, pred, pred strancima. I bilježi ima muslim u svome sahihu od Aisha radijallahu ta'ala anha da je govorila igrala sam se sa lutkama kod poslanika sallallahu alaihi wasallame i došle bi mi moje prijateljice da se igraju sa mnom. Pa kada bi se pojavio Rasulullah sallallahu alaihi wasallame kaže one bi se posakrivale iz stida, stide se. Pa kaže Ajša radijallahu ta'ala anha pa bi odlazio poslanik sallallahu alaihi wasallame yusarribuhunne ilaihi Jusafri buhuna i leje znači slao bi mi jednu po jednu. Otišao bi, tražio bi jednu po jednu i slao da dolaze kod Ajša radijallahu ta'ala anha da se, da se igraju. Pa je ovdje igranje sa lutkama, sa tim kipovima, iznimno u zabrani. Zabrana je došla, jel kada su pitanje kipovi, i kip se ne treba držati u kući, osim kada su pitanje lutke za djevojčice, onda ovaj onda je to dozvoljeno na osnovu ovoga i drugih hadisa, iako neka olema pravi razliku između lutke koja priča, koja plače tako, znači govori, i one obične lutke koja je napravljena, znači, kao igračka, jer nije u pravom obliku kipa. Uzvišen je Allah te barak je od tala spominje nam, u Kur'anu isto tako igranje djece. Pa kaže te barake o teala spominjući riječi braće Jusufove Ersil humana gaden jerta o jelab. O ina leho le hafidun. Kaže ti ga pošali sutra sa nama da se igra, da se zabavlja, a mi ćemo na njega sigurno paziti. Ovo je šarijat ljudi koji su bili prije nas. Vjerozakonik onih koji su bili prije nas. Da li je vjerozakonik onih koji su bili prije nas naš vjerozakonik? Po tome pitanju učenjaci islamske metodologije ili surufika, islamske jurisprudencije imaju različita mišljenja. Većina džumhur kaže da je to naš vjerozakonik po tri uvjeta. Ako se ispone tri uvjeta, onda to biva naš vjerozakonik. Prvi uvjet da je došao jasan dokaz u Kur'anu ili u sunnetu da je to vjerozakonik onih koji su prije nas. Jel u redu? Moramo imati u našem šarijatu dokaz da je to bilo legitimno u njihovom šarijatu, a ne da uzimamo iz njihovih knjiga zato što su ne iskrivljene. To je prvi uvjet. Drugi je uvjet da, taj, da ta stvar ili taj propis nije potvrđen našim šarijatom, I treći je uvjet da taj propis nije negiran našim šarijatom. To jeste prešutao ga prvi uvjet ako nije ispunjen, ako nije potvrđeno, ne možemo opće tvrditi da je taj šta, propis od onih koji su bili prije nas. Drugi uvjet ako je, ako nije ispunjen, a to je da ga ne potvrđuje naš šarijat, znači ako ga je potvrdio naš šarijat, onda je to naš šarijat. Ili ako ga nije derogirao, stavio ga van snage, opet nije naš šarijat po konsensusu. Pa znači moraju biti ispunjena tri ova uvjeta da bi se određena stvar po mišljenju većine oleme smatrala šta? Našim šarijatom ako je potvrđen, svakako je naš, a ako je stavljen van snage, svakako nije, znači, u našem šarijatu valida. Ispominjali smo prethodno isto hadis koji govori o a, a, o Ebu Numeiru koji imao vrapčića kojim se igrao pa je rekao poslanik sa osam ja Eba Numeir ma fealen Nugair kada je taj vrapčić znači umro pa nije poslanik sa osam osudio to što se dijete igralo sa pticom I bilježi vam Buhari u svome dijelu El Edebul Mufred sa slabim lancem prenosilaca da Ibn Omar radijallahu ta'ala anhu jednog dana prošao pored uh, djece Habešijske pa je izvadio dva dirhema i dao im. Igranje <clears throat> ima svoje ciljeve. Znači, igra mora imati svoj cilj. Ne smije nikako biti igra gubljenje vremena. <clears throat> Prvo, cilj od igre jeste <clears throat> jačanje tijela. I uzvišen je Allah Tebara Kjotala spominje ovu činjenicu u Kur'anu pa kaže za Taluta inna Allahe stafahu alejkum wa zadehu bespaten fil ilmi wal jism. Kaže Allah ga je učinio vama predvodnikom vladarem i dao mu je veliko znanje i tjelesnu snagu. Pa je ovdje pohvalio šta? Tjelesnu snagu. A ona se između ostalog stječe, jeli? Igranja. I došao je u hadisu kod muslima da Ebu Hurire radijallahu ta'ala da je poslanik s.a.v. rekao El mu'minu l'kavi hajrun wa habbu in Allahi ta'ala min el mu'mini ta'if o fikulin hajr da je mu'min koji je jak draži Allahu te barak od onoga koji je slab a u jednom i u drugom je dobro. Iako je dobar dio ili veliki dio uleme protefsirio ovdje snagu na imansku, imansku snagu. Tako da ne treba čovjek imati straha znači kada dijete se igra, da se boji za njega. To je priroda djeteta i neminovno je znači da upotpuni taj svoj prohtjev i ne treba imati nimalo znači straha kada je u pitanju igra. Imam Ahmedi Al-Begawi bideže da je poslanik sa osaneme redao u saf Abdullaha i Ubejdullaha i drugu djecu od Benu Abasa i govorio ko dođe prije do mene dobit to i to. Pa, je, pa su se utrkivali i ovu smo predaju spomnjali u našem trećem, u našem trećem predavanju. Dalje, umni razvoj, to je isto jedan od ciljeva čega? Igre od ciljeva igre jeste umni razvoj djeteta. Jer dijete kroz igru uči mnoge stvari. I zato danas novi sistem obrazovanja u prvom razredu sve je učenje kroz igru. Kažu dijete najbolje svata i najbolje uči kroz najbolje uči kroz igru. Treća korist je uklapanje u društvo. Uklapanje u društvo. Dijete kroz igru uči se društvenosti i potvrdila su a, istraživanja i analize savremene da ljudi koji se najviše odvaljaju od društva i bježe i vole samoću jesu ljudi koji u svome djetinstvu nisu se igrali, nisu se družili sa djecom. Pa su svoje djetinstvo znači ovaj ukrasili tom nekakvom samoćom i nakon toga ne mogu nikako znači da se uklope, da se uklope u društvo. Četvrta korist od igranja jeste da se odvoje određene loše osobine, negativna svojstva, znači od, od djeteta. Pa na primjer, ako je djete sebično i igra se sa djecom, morat će u dosta slučajeva da svoju sebičnost ostavi negdje po strani. I neće je moći, neće je moći ispoljiti. Jer kada se igra, zna da su drugi sa njim. I da nije sve njegovo pravo, pa da ponekad mora čekati u igri, na primjer, na red. A, ne možeš trčati prije drugih, nego moraš čekati na red. Pa tu sebičnost i to znači ružno svojstvo biva na, tako na, biva na takav način, znači odvojeno, biva odvojeno od djeteta. Isto tako spominju da dijete kroz stalnu igru, <clears throat> odnosno ovisno vrsti igre, bira sebi nekakvu budućnost. Pa dijete koji se stalno igra sa onim slušalicama doktorskim, ja pregleda starijeg brata, ja mlađu sestru, ja majku, ja babu, to dijete zavoli medicinu. Kroz to zavoli. Kao dijete koje gleda stalno filmove kako policajci hapse lopove. I njega kada pita šta bi bio, kaže policajac. Jer on to stalno gleda, znači. I kroz to a, gleda, znači, nekakvu, nekakvu svoju, jeli, nekakvu svoju budućnost. Kako god ne treba da cijelo vrijeme djeteta bude u igri, isto tako ne treba djetetu braniti, znači, da se igra. Ebu Hamid el-Ghazali, poznati islamski učenjak koji je umro 505. iđeske godine, kaže u svome dijelu Ihya Middin, u trećem tomu, kaže ovako. O jembegijen يؤذن له بعد الانصراف من الكتاب أن يلعب لعيبا جميلا يستريح إليه من تعب المكتب بحيث لا يتعب في اللعب فإن منع الصبي من اللعب وإلحاقه إلى التعلم دائما يميت القلب ويبطل يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأسا kaže treba djetetu dozvoliti nakon što se vrati od profesora, od šehova nakon učenja i umora da se igra nekom lijepom igrom kojom će se odmoriti od učenja, a ne igrom kojom će se umoriti. Jer kaže spriječavanje djeteta da se igra i stalni pritisak da uči a, i stalni pritisak da uči kaže umrtvuje njegovo srce umrtvuje njegovo srce i razum a, nećeš ništa postići ako stalno jer tada će se slomiti jer je poslanik sa osanom rekao jeli, za nas velike inne dine Allahi yusrun ule yushad dine ahadu ila galebehu e, Allahova vjera je jednostavna prirodna, lahka, ako pretjera u vjeri, ona će ga slomiti. Neće izdržati znači na tome putu. Pa kako onda, kako onda dijete? I kaže, pa to umrtljuje njegovo srce i razum i remeti njegov taj život, životnu tu njegovu harmoniju i on nastoji onda traži puta i načina da se toga kotariše, samo da pobjegne od toga. I kaže Ebu Hamid al-Gazali ovaj I ovo je šesta stvar koja koristi jeli, pri igri jeste tjelesni razvoj. Tjelesni razvoj kaže a pokretanje i, i sport kaže čine dijete da ne bude lijeno. Čine dijete da ne bude lijeno. Igra, znači u kojoj se dijete kreće, u kojoj je aktivan, agilan, a, čini dijete da ne bude lijeno. Za razliku od djeteta koji cijeli, sjedi po cijeli dan i igra igrice na kompjuteru. na primjer. To dijete se uči ljenosti. Samo sjedi, je tako? Pored njega je s jedne strane čips, s druge strane, ne znam, kikiriki. I samo jede i samo igra po cijeli dan. I uči se ljenosti. Znači, tamo igra ne koristi. Samo sjedi i ne razvija svoje tijelo, ni svoj um, nego znači onako samo ovaj uh, živa lešina sjedi znači i ne kreće se što je štetno više nego što je korisno. Osnova kod igre jeste da je igra mubah, da je igra dozvoljena. I sve vrste igre su dozvoljene osim za one, one za koje postojele argumenti u šarijetu da nisu da nisu dozvoljene. Pa je, na primjer, trčanje dozvoljeno i naticanje u trčanju po konsensusu islamskih učenjaka, kako kaže Ibnul Kaim, imam neovi. Spominju, znači, konsensus islamskih pravnika. I to je uzvišen, Allah te barak tala spomenu u Kur'anu, kaže, kalu ja ebana, kalu ja ebana, inna zehebna nestebiku, wa terekna Jusufa inda meta'ina, fa ekelahu zeb. Kažu, o, babuška naš, mi smo otišli da se utrkujemo, a ostavili smo Jusufa da čuva naše stvari, pa je došao Vuk i pojao. Pa je došao vuk i pojeo ga. Oma ente bi mu'minin lena, ole ukun nas sadikin. A mi znamo da ti nama nećeš vjerovati, ali mi sigurno istinu govorim. Pa kažu ovdje, e, braća, fe ekelehu zi'b, pa ga je pojeo vuk. A u arapskom jeziku nije ispravno kazati pojeo vuk, jer vuk ne jede, vuk trga, vuk je zvijer. Pa treba kažet, pa treba kazati fe fterese hu zi'b. Tako je trebalo biti u ajetu. Znači, ovo je jedna od grešaka u ajete, je tako? Znate li, jeste čuli za Huseina ta? Uzeo crvenu olovu i popravljao po Kur'anu. Kaže, dajte mi crvenu olovu da vam popravljam greške po Kur'anu. Kada Allah uzme čovjeku razumni pamet i koga je odgojila Francuska, a on je Francuskoj doktorirao, ne može ništa drugo ni govoriti, jel? Ovdje kada je uzvišen je Allah te barak i tala rekao fe ekelehu zib, pojeo ga vuk, Da je rekao, rastrgao ga vuk, rekao bi Jakub a.s. dobro u redu, dajte mi ruku, kosu, uho, nešto je ostalo, morate mi nešto donijeti. A oni su donijeli košulju koja je natopljena lažnom krvlju i kažu, evo, ja vjerujem, ja ne vjerujem, to ti je što ima. A mi istinu govorimo, mi nikako ne lažemo. Pa su kazali, jer kada čovjek nešto pojede, ništa ne ostavi. A vuk kada trga, tako, on rastrga žrtvu i ostavi i ode. I uvijek se može naći ostatak, ne može se pojesti nikako. Pa da je u hadisu, da je u ajetu rečeno vuk ga rastrgao, tražio bi ostatke. No, međutim, oni su ta vrata zatvorili, kažu, pojeo ga vuk. I sve otišlo. Samo je skinuo sa njega lijepo košulju, prije nego što ga je rastrgao, skinuo je košulju i mi smo ti donijeli košulju koja je natopljena sa krvlju. Je li ovaj da imaš, da imaš argument? Pa su se utrkivali, pa Jakob, ali nije osudio njihov postupak. Znači, kao postupak, je li, utrkivanja. I spomenuli smo jedan hadis poslanika, sa da se utrkuju Ajšom i da je ovaj utrkivala se djeca od Benulambas. Lambas. Dalje, plivanje. Da se uči dijete plivanju. To su sve, znači, to je sve igra koja je korisna. Koja je korisna i koja razvija tijelo djeteta. Došao hadisu kod Ibnu Mende u El Marife od Abdullaha Ibnu Rebije Al-Ansarija da je poslanik sa osvijem rekao Alimu ebnaekum sibaha. Poučite vaše sinove da plivaju. I ovaj hadis je dajiv, nije vjerodostojen. I došao je hadis od Ibn Abbas, ako od Ibn Adija, da je poslanik sa osaneme rekao Hajru, le, hajru lehu il mu'min es sibaha, wa hajru lehu il mar'a el maghzel. Najbolja igra za čovjeka jeste plivanje, a za ženu da prede, pređa. No, međutim, ovaj hadis je lažan. Ali je došlo kod hadisa, e, došlo je u hadisu kod imama Nesaije od Džabira ibn Abdillaha i Džabira ibn Umejra, da je poslanik sa osvenem rekao, sve što nije od Allahovog zikra smatra se igrom osim četiri stvari. Da se čovjek igra sa svojom suprugom i da odgaja svoga konja, znači da ga priprema i da čovjek hoda između dvije mete, između dvije mete da hoda, tamo znači gdje se gađa, jeli? I da uči se plivanju, i ovaj hadis je vjerodostojan. I ovaj hadis je vjerodostojan. Čak su neki šafijski učenjaci dozvolili a, da se pliva sa zalogom. U zalog. Dok se Džumhur to zabranio. Kao što je trčanje, utrkivanje Ebu Hanife dozvolio sa zalogom. A ima Malik i Šafija i Ahmed brane. A Ebu Hanife kaže može i sa zalogom. Znači, radi velike koristi, jeli? Radi velike koristi. I islamski učenjaci su fikskim knjigama braćom imaju posebna, znači poglavlja vezana za, znači za ovo o čemu, o čemu govorimo. A svakako da plivanje ima brojne, brojne svoje koristi, jeli, koje su vama, koje su vama poznate. Isto tako spominju da je dozvoljeno muša, el mušabeke tu bil eidi, a to bi bilo hrvanje rukama, ovako da se ruke prepletu, jeli, svako uzme ruku protivnika i onda se jeli, lome ruke. To se danas kod nas lome jeli, čelične ruke, tako se kaže. To je nekada bilo znači sa, sa prstima da se je tako radlo i o tome je govorio šehol Islam Ibnul Kajim ovaj, i to su dozvolili i tako isto utrkivanje na devama i na konjima i slično, i slično tome. Za razliku recimo od utrkivanja autima. Utrkivanje autima je batel, zabranjeno. Zato što utrkivanje, znači autima, motorima, ovaj sve što nije priprema od onoga što je vezano za džihad, to je zabranjeno. I to je samo raspanje i metka, a auta nisu borbena vozila. Niko nije stavio na fiću, je l' tako, nešto i da, i ovaj, da je to koristio u ratu, nego to je samo uništavanje i metka. I posebno, znači, ta su vozila posebno skupa i posebno je skupo njihovo održavanje. I to je samo bacanje i metka bez koristi. Isto tako hrvanje. Islamski učenjaci pravnih škola su jednoglasni u mišljenju da je hrvanje dozvoljeno. To bi znači danas bilo prilike judo. Ili posebno hrvanje kao sport. S tim što su neki pravnici uvjetovali da se time želi fizička priprema za džihad. Uprotivno je to po, nek po nekima pokuđeno, a po drugima zabranjeno. Poslanik Salosan se, e, se, se hrvao sa ashabom koji se zvao Rukana i pobjedio ga. A navodi se da je ovaj Rukana bio najjači e, mekanac. Ovo je predaj bliži vam Tirmizi sa dobrim lancem prenosilaca. Kaže se za njega da je bio najjači pa je rekao jednog dana nikoga znači nije mogao oboriti. Pa je rekao jednog dana poslaniku sallallahu alaihi sallame kaže Muhammede ako me oboriš primit ću islam. Pa ga je oborio poslanik sallallahu alaihi sallam. Alaihi sallatu Bio je izrazito jak tjelesno i bio je izrazito hrabar. I niko nije bio hrabra kao poslanik, sallallahu alaihi sallam. Pa je rekao, kaže, sad sam ubijeđen da stiča robnjak. Jer smatrao je da je njega nemoguće pobjediti. Kaže, ako si me pobjedio, to je sigurno putem nekakve čarolije, pa nije htio primiti islam, no međutim, uzvišen je Allah, te barak, tala mu nakon toga otvorio srce, pa je opet prihvatio islam, kako se spominje u e, knjigama e, istorije. Ibn Masud prenosi da se Omar radi Allah, anu hrfao sa jednim džinom, pa ga je oborio da je oborio džina, no međutim, ovu predaj bliži tabarani, a lanac prenosilaca je prekinut. No međutim, kažu islamski učenjaci da prilikom vježbanja mora biti, znači, pokriveno od pupka do koljena. A, od pupka do koljena. I ovo je svakako za muškarce. Znači, za muškarce, sportovi ovakve vrste nisu žene. To od udara od njihove prirode. To od udara od njihove prirode. Šta mislite, žena koja vježba, vježba judo? I prvak tamo negdje judak i čovjek ima takvu ženu u kući. Kad uđeš, znači kad je pogledaš, ti si već na leđima. Evo redu. To odgovara, to znači od udara od prirode žene, da žena vježba borilačke vještine, da vježba dizanje tegova i hrvanje, to su sve znači o, sportovi koji se tiču izričito, izričito muškarac. A, isto tako, dizanje tegova je dozvoljeno i za to imamo osnovu a prvo nemamo ništa što brani a imamo osnovu da su, da je poslanik sa osrme jedne prilike prolazio pored ljudi koji su na celu dizanju kamena ko će moći dići već, veći kamen pa je rekao da li smatrate da je snaga u dizanju kamena kaže snaga je u tome kada se neko rasrdi pa obuzda svoju srđu kaže u tome je snaga ali nije osudio šta Nije osudio, nije osudio taj, taj postupak. I ova predaja je Mursel. Jer Tabin prenosi od koga? Od, od poslanika. Pa je predaja Mursel. I navodi se u vjerodostojnoj predaji od Ibn Abbasa, koji je zabilježio Mamer Ibn Rašid u svom djelu u džami u 11. tomu, da je prošao Ibn Abbas pored skupine ljudi koji su dizali kamenje provjeravajući ko je snažniji pa ih nije ukorio. Pa ih nije ukorio Ibn Abbas radijallahu ta'ala anu. Pa i to znači dozvoljena vještina. Isto tako nogomet, košarka, odbojka, stolni tenis, stolni tenis, je tako? Dozvoljen je. I sve što liči tome, sve što liči tome, jer je u tome, znači, pokreti su, a pokreti su znači korisni. Svakako, sve vrste, znači igara su uslovljene da time se ne, da one ometaju čovjeka od osnovnih vađiva. Od osnovnih vađiva. Pa ne trebamo djeci uskrećivati ono što je muba. Trebamo biti možda žešći kada je u pitanju, ne možda nego sigurno, fa, uh, haram ili mekru. Ali kada je u pitanju muba, znači djeca imaju svoju nužda, imaju svoju potrebu. Što se tiče igara koje ne razvijaju tijelo, one su osnovi šta? Dozvoljene ili zabranjene? Dozvoljene. No, međutim, da budu samo kao so u hrani. Jer so u hrani može lahko, so može lahko pokvariti hranu. Tako i ove isto igre. Znači da budu onoliko koliko je nužno djetetu, znači da ispuni svoju potrebu, ali nikako znači da se u tome pretjeruju. Isto tako, spomnju islamski učenjaci da je djeci dozvoljeno da se igraju, znači, po blatu, po zemlji. I čak kažu u pedagogiji da je, kada dijete dođe sve prljavo, kada dođe prljavo sa igrališta, da je to njegova potreba. Znači da ga ne treba škoriti zašto je došlo prljavo. To on kada dođe sav prljav, on osjeti da se igrao. A kada dođe čist, sve mislite djetetu, obučete mu lijepe pantalone i lijep sako i mašno mu stavite i kaže idi na špilpac igraj se. On hoće da dođe, to je njegova potreba da dođe sam prljav, zamazan od glave do pete, onako da ovaj da se pojavi, to je potreba djeteta. I znači ne treba djete zbog toga, ne treba ga zbog toga osuđivati. Čak se jednom hadisu navodi a, koga bileži imam tabarani koji ima slab lanac prenosilaca a, da je poslanik sallallahu alaihi vseleme jedne prilike prošao pored djece koja sigrala sa zemljom pa je osudili sa sahabi u postupak, pa je rekao Rasulullah s.a.v. Pustite, kaže, djecu, zemlja je njihovo proljeće. Znači, pustite i neka se igraju, jeli, kako se čovjek lijepo osjećao proljeće, kako mu je lijepo, jeli sve, vidite kako su lijepi ovi dani, tako je, kaže, i djeci lijepo, no međutim, hadis nije vjerodostojan. Što se tiče zabranjenih vrsta igara, prvo to su igre koje su popraćene muzikom. Znači da se igra nečim što ima pri sebi muziku. To je znači zabranjena vrsta igre. I takvih je igrački puno, jako puno, znači ti igrački imaju ovaj muziku. A, jeli, pa je to zabranjeno. Isto tako je zabranjeno da se igraju predmetima koji su oštri. Noži, slično tome ili železni predmet ili drugi predmet ne mora biti železni, ali može znači može ozlijediti. Bileže ima me Davud i Tirmizi sa dobrim lancem prenosilaca, Ibn Hajar kaže da opravda je vjerodostojna. Od Džabira da je poslanik sa ostaneme zabranio da se sablja daje iz ruke u ruku, a da nije u okviru. Da nije znači u svojim koricama. To je poslanik sa ostaneme zabranio. I došla je kod Ibnu Hibana od Džabira da je poslanik sa osadem prošao pored ljudi koji su davali sablju koja je bila izvučena. To se kaže sejfun meslun, isukana sablja, takva kako jeste. Pa je rekao, zar vam nisam to zabranio? Kada neko hoće da da sablju svome bratu, neka je stavi u okvir. Pa ako je to zabranjeno kada su u pitanju veliki, onda je sigurno zabrana veća kada su u pitanju, kada su u pitanju djeca. Isto tako, zabranjeno je se igraju e, sa igračkama koja imaju na sebi zvono. Zvono. Neki dan me neko pitao da dijete ovaj da dijete e, za kasno čini se sa pričanjem, pa da li mu se može zvono staviti ono malo na vrat, kaže da prije propriča. To je neispravno. Zvono, kako kaže poslanik sa osnovima u hadisu, neće meleki ući u prostoriju u kojoj niti će biti u skupini u kojoj ima pas ili zvono tu se meleki znači ne približavaju i u predaju držima muslimu u svome sahihu debu vreju. Tako da kažu pedagogi, a pošto sam spomenuo ovo da dijete ne priča, kažu da nije uvjet i nije dokaz ako dijete zakasni sa pričanjem da je ovaj da nije razumno, da nije pametno. Ili ako dijete rano propriča da je pametno, kažu to opće nije dokaz. Nego je dokaz ako dijete rano prohoda. Ako rano prohoda, kažu razumno i pametno. A ako okasni time, onda kažu, a, deređa razuma pada. A govor, kažu, nije nikakav dokaz u tom pogledu. Allahu alam. Dalje, igre u kojima ima udaranja u lice. Igre u kojima ima udaranja u lice. Poslanik je sallallahu alejhi ve selleme zabranio kako došlo kod Buharije i kod Muslima da se udara znači u lice. Pa kaže, kada neko od vas bude udarao, neka izbjegava lice. A u drugoj predaji kaže se, kada od vas neko bude udarao svoga roba. Kada neko bude udarao koga? Roba. Da izbjegava lice. Pa šta onda mislite kakav je slučaj znači sa, sa djecom? I došla je predaja kod Ebu Davuda od Džabira radijallahu talanu koja je vjerodostojna da je poslanik sallallahu alaihi vidio magarca koji ima žigosano lice. Pa je upitao, ko je ovo radio? Pa im je rekao, zar vam nisam lijepo rekao da sam prokleo onoga ko žigosuje lice životinje ili ko udara životinju po licu? Ha? Prokleo, Rasulullah sallallahu alaihi sallam, čovjeka koji udara životinju po licu. Pa šta je onda sa osobom? Šta je sa Benu Ademom, koga je uzvišen Allah počastio, vole kad karremna Beni Adem, i mi smo sina Ademova počastili. Pa ako je proklet ko udara životinju po licu, svakako da je proklet i ko udara onda insana. Jer u licu su jeli svi Eh, čula osjeti, čula su čovjeka ili u licu i ostaje znači trajne posljedice i negativnosti i mozak i glava i zato su hanefijski učenjaci posebno bili strogi kada je pitanje udaranje po glavi i mi smo govorili o tome kada smo eh, govorili jeli, o, o udaranju djece ako se sjećate govorili smo da su islamski učenjaci hanefijske pravne škole posebno naglasili zabranu udaranja po glavi a posebno je zabrana udaranja po licu Dalje od stvari koje su zabranjene, s kojima ćemo inša Allah završiti, a, jeste igranje šaha. Igranje šaha. To je stvar koja je zabranjena i tu ćemo se samo zaustaviti jedan moment ovaj, zato što je ta je igra raširena i dosta ljudi gubi vrijeme na ovoj igri. Prvi koji je izmislio šah bio je Sisah ibn Zahir Hindi, pa nakon što je donio taj svoj veliki patent i izum a kralju Perzijskom Bihremu on ga je nagradio veliko, veliko ga je nagradio za to. I čak se navodi neka priča da je rekao, stavi na prvo, koliko ćeš nagradu, kaže nešto sitno. Kaže, na svako polje da mi staviš po, po zrno pšenice i da svako uduplaš, da pomnožiš. Kaže, sitno, nikakav problem nije. Pa kada je ovaj, znači prvo ide dva, pa četiri, pa osam, je li tako? 16, jeli pa 16 puta 16 pa je to tako ovaj ispraznilo ovaj riznic kralja kralj nije očekivao da bi to moglo biti toliko vrijedno jeli, kaže prvo polje i svako drugo pomnoži koliko ti bude pomnoži koliko polja ima A, koliko 64 znači ko zna koliko polja ima bio je žestoki šajs Dobro. Kada je riječ o igranju šaha među islamskim učenjacima ne postoji razilaženje u mišljenju da je igranje šaha haram ukoliko se igra sa ulogom. Znači jednoglasan stav da je šah haram ako se igra čime? Sa ulogom za imet. Ako je igranje šaha ima e, za rezultat izostavljanje namaza, psovku što se često dešava, vrijeđanje i neprijateljstvo također je zabranjeno igranje. No međutim, ako nema ničega, ne igra se u pare, i nema psovke, i ljudi će na namaz i sa namaza opet za šahovsku tablu. Islamski učenjaci imaju različite stavove. Većina učenjaka, hanefijski i malikijski i hanbelijski pravnici smatraju da je to zabranjeno. A, većina u Leme kaže to zabranjeno. Šafijski pravnici, imam šafija, smatra igranje šaha pokuđenim. Pokuđenim. A neki šafijski pravnici podržavaju mišljenje većine, da je šta? Da je haram. Imam Šafija je govorio, šah je zabava koja više liči besmislici batilu i prezirem njegovo igranje, ali kaže, još nisam našao vjerodostojnog argumenta o zabranju. Ovako spominje Ibnul Kajim u svome dijelu i Alamul Muaqe'in od imama Šafija. I kaže imam Šafija, nismo zadovoljni igranjem šaha, ali je to ipak blaže od nerdešira. Nerv de šir, to je bila poznata igra sa kojom je u vezi koje je poslanik sa osrem rekao kako bilježi imam muslim u svome sahihu koji igra nerdešir kao da je umazao svoje ruke sa svinskom krvlju i mesom. A u drugom hadisu se navodi i kaže se nepokoren Allahu i poslaniku onaj koji je igra nerdešir. Nerdešir kažu da je to bila nekakva igra sa sandukom i bili su nekakvi konci i, i kamenje, igralo se. Uglavnom igra koja je bila davno poznata koja je zabranjena. Kaže imam Šafija da je šah malo blaži od čega? Od Nerdešira. A Nerdešir koji igra kao da je svoje ruke umazao sa sinskom krvlju i mesom. Kada je upitan Ishak ibn Rahavoj, a znate ko je Ishak ibn Rahavoj? To je stepen imama Ahmeda, Jahe ibn Ma'ina i Ali ibn Medinija i to je ta znači tabaka ili taj sloj uleme. Rekao je, igranje šaha je problematično. Znači, zabranjeno, jel'i? A kada su mu rekao da neki ljudi igraju šah, on je osudio rekavši oni su griješnici. Mohamed ibn Kabel Kurazi govorio je najmanje što čovjek treba očekivati jeste da će šahista biti proživljen sa sledbenicima neistine. Šahista sa sledbenicima batela. Muzika, igra, zabava, ples, znači to je to društvo i to je ta družina. Ibrahime Nehaj je upitan u igranju šaha pa je rekao šah je proklet. Ovo je tabin, Ibrahime Nehaj vidimo znači da je šah po većini uleme zabranjen ako šafijski učenjaka pokuđen. A niko nije rekao za čudo od imama da je šah šta? Muba. To niko nije rekao. To niko nije rekao. Postoje brojni hadisi koji brane šah, brojni hadisi, ali ti hadisi kako kažu, Munzir ibn Kajib ibn Kethir, Hadžan, Sahavi, Albani, Ebu Bekr, Zaid i drugi, da je ovaj Bekre Buzeid i drugi da, je, da su ovi hadisi batil. Jer u vrijeme poslanika sa osadame nije bilo šaha. Nego prvi ko se susreo sa šahom bili su ashabi, odnosno nakon oslobođenja nekih djelova Perzije, tada se prvi put muslimani susreli sa šahom, kako navode islamski učenjaci. Prenosi se da je Alija ibn Abi Talib prošao pored ljudi koji su igrali šah, pa je rekao kakvi su ovo kumiri kojima ste posvetili obožavanje. Kaže, a, za ovo predanje imam Bejheke i da je Mursel i da pojačava, da ima druga predaja koja je pojačava. A u drugom predanju koje je pojačavalo, ovo stoji da je Alija radi Allahom rekao šah je kocka ne Arapa. Šah je kocka ne Arapa. I Ibnu Tejmi, Ibnu Tejmi i Ibnu Kajmu u predaju smatruju vjerodostojnom, a šeha Albani slabom. Ibn Abbas je spalio šah koji je neko siroče naslijedio od babe. A, a i metak siročita je dozvoljeno uzimati, korist Ma ne bi ga Ibn Abbas spalio, osim da nije šta? Da nije haram. Ne bi ga, znači, nikako Ibn Abbas spalio. Ibn Omer je govorio, šah je gori od, od Nerdešira. Šta je govorio Ibn Omer? Šah je gori od... Šta smo rekli za Nerdešir? Kao da je čovjek umazao ruke krvlju i mesom od svinje, a u drugoj predaji da je nepokoran Allahu i poslaniku Ibn Omar u vjerodostojnoj predaji, kako kaže Ibn Kajim i kako kaže imam Sehawi i kako kaže imam El Hejtemi, tri velika imama umeta kažu da je predaja Sahi od Ibn Omara bileže Beheki da je šahr, da je šah gori od Nerdešira. Ibn Kajim kaže, postoje A, Ibn Kajim kaže, postoje vjerodostojna predanja da su Ibn Abbas i Ibn Omar zabranjivali igranje šaha. A niko od ashaba se nije tome protivio. Pa kazali bi ashabi, dobro sačekajte, zašto branite ono što Allah nije zabranio? Na drugom mjestu Ibnul Kajim kaže, nije poznato da je jedan ashab igrao šah ili to dopuštao. Lažna su predanja u kojima stoji da je Ebu Hrede igrao šah. Svako ko poznaje život ashaba osudit će takve tvrdnje da su ashabi igrali šah. Možete zamisliti? da Ebu Hureyre igra sa Omarom Šaha. Imam Bejheqi je pozivao se na konsensusa sahaba. A ko je bolje poznavao praksu selefa od imama El Bejheqija? Od imama El Bejheqija. Kaže da je konsensus sahaba da su smatrali šah zabranjenim. Ibn Šihabe Zuhri je rekao ne volim šah jer je šah batil. A ima Malik ibn Taymi ibn Kajim i neki drugi učenjaci smatraju da igranje šaha smatraju ga većim grijehom od Nardešira. Pa sa Ibn Omarom se složio ko? Ima Malik i Ibn Tejmije i Ibn Kajim. A ovo su, braćo, svaka ova riječ kada kažemo ima Malik, Ibnu Tejmije, ovo, ovo su brda. Brda iluma i nauke. I kada bi pokupili sve danas znanje kod ljudi koji ima, nema, nema, nemaju znanje koji ima šehol sam Ibn Tejmije. Neki učenjaci su posebno rigorozni kada je riječ igranje šaha sa figurama koje imaju likove. Konji ne može biti nego konji, ali tako? Dama je isto u liku. I on je u liku. Kralj, ali tako? Sve su to likovi i kažu to je tada posebna je zabrana. Imam Ebu Hanife i Ahmed smatraju da šahistima čak nije dozvoljeno nazvati selam. Ko kaže? Ebu Hanife ako čuje ovo, kazaće da sebu Hanife ima Mahmed Behabije. tako. Iako su življali prije Muhammeda i Abdul Wahaba na hiljadu godina, no međutim bit će Wahabije. Kada govore o kategorijama ljudi kojima se ne naziva selam, malikijski upravnic spomnju šahiste. Jedna od ljudi kojima se ne naziva selam, malikijski pravnic spomnju šahiste, I sve ovo, braćo, što spominjemo, ovdje imamo vamo dole sa izvorima, znači, Međutim, ja ne navodim izvore radi vremena da vas ne opterećujem time, ali ovo je sve uzeto, znači, iz temeljni fikski knjiga četiri pravne škole. Imam Ebu Hanife i Malik nisu prihvatali svjedočenje šahiste. Ne prihvataju nikako svjedočenje šahiste, bez obzira igrao za ulog ili bez uloga. Samo dok si sjeo za šahovsku tablu, kod Ebu Hanife si tvoje šahade, tvoje šahade te ništavan. I tako danas kaže Ibn Baz, Ibn Usaimin i stalni kolegi za islamsko ministerstvo, znači da je igranje šaha, da je igranje šaha zabranjeno, pa ne treba, znači, ovo zlo da se nalazi u kući muslimana. E, isto tako treba voditi računa o vremenu igranja, kada se dijete igra, znači da to ne bude u vrijeme kada treba obaviti namaz ili u vrijeme džume ako je muško dijete i dolazi u džamiju i tako dalje. Isto tako mjesto gdje se igra, i e, o tome su znači opširno e, govorili znači pedagozi znači e, mjesta znači koja su opasna za djecu i tako dalje ali to su manje više poznate stvari tako da se nećemo inshallah posebno na njima zadržavati nego samo smo spomenuli neke stvari koje smo inshallah smatrali bitnim u u je li u ovoj oblasti kada je u pitanju igranje djece molim Allaha te barekatala da nas uputi na pravi put da nas učvrsti na istini na sačuva zla i da popravi naša stanja i stanja naših porodica i da nam olakša odgoj naše djece. Wallahu ta'ala alem. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.